บุ๊กทูสิบสาม 13. 13. กิจกรรม Activități. Activități. มาท่าทำอะไร Ce face Marta? Ce face Marta? เธอทำงานในสำนักงาน Ea lucrează în birou. Ea lucrează în birou. เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ Ea lucrează la calculator. Ea lucrează la calculator. มาท่าอยู่ที่ไหน Unde este Marta? Unde este Marta? ที่โรงหนัง La cinematograf. La cinematograf. เธอกำลังดูหนัง Se uită la un film. Se uită la un film. ปีเตอร์ทำอะไร Ce face Peter? Ce face Peter? ขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย El studiază la universitate. El studiază la universitate. เขากำลังเรียนภาษา El studiază limbi. El studiază limbi. Peter อยู่ไหน Unde este Peter? Unde este Peter? ที่ร้านกาแฟ În cafenea. În cafenea. เขากำลังดื่มกาแฟ El bea cafea. El bea cafea. พวกเขาชอบไปไหน Unde merg ei cu plăcere? Unde merg ei cu plăcere? ไปดูคอนเสิร์ต La concert. La concert. พวกเขาชอบฟังดนตรี Ei ascultă cu plăcere muzică. Ei ascultă cu plăcere muzică. พวกเขาไม่ชอบไปไหน Unde nu merg ei cu plăcere? Unde nu merg ei cu plăcere? ไปดิสโก้ La discotecă. La discotecă. พวกเขาไม่ชอบเต้นร Ei nu dansează cu plăcere. Ei nu dansează cu plăcere.